ongi etorriak, entxuleak, gure hortu ondo, hortu ondo irratiaren bederatzi garren saio honetara. Gaurkoan, notizia internazional bezala, komentatu nahi dugu gure inkomunikabideak mozorrotzen ari diren, nola mozorrotzen ari diren, Venezuelan ematen ari den estatu kolpea, bai kapriles eta bai estatu jankiaren laguntzaz, eta mozorrotzen ari da estatu errepresio bat bezala, Batik bat, adibidez, e, jakin, jakin badakigu Unai Romanoaren argazkia ere erabili dutela ba, zera e, egoera hori salatzeko, nola, nola bertan torturak ematen hori direla salatzeko. Galdakoan ere, desinformazio berriak ere jaso ditugu. Pasaren astean, leia eta Kronikaz e, e, albiste bat abertu zan, non udaretzeak, eh, aldakuko udaretzeak, usansoleko gazte eguna eta barikuro gaztetzean egiten diren izakoteak antolatzen duela esan ez. Bueno, hau guztiak argita, momentua heldu da, gure saioa disfrutatzeko. Bela, beraz, belarrak erre, belarriak garbitu eta gozatu. Kaixo entzuleo, gaurko debaterako batzartu dugu joera politiko desberdineko gide batzu. Jorratu beharreko gaiak abertxaletasuna eta nazionalismoa da. Hasi gaitezen, zer da zuentzako nazionalismoa? Bueno, ni ustez eh, nazionalismoa edo gure kasuen eh, ba, eh, modu desberdinetan ikusi daitez, daitezke ez. Eh, balde ba, batetik, eh, nola eh, mm, estatu, estatu baten barruan dagoen beste estatu bat e, errepresio e, puntu edo errepresio e, e, denboraldi batean, eta que esan, momentu batean, ba, ba, zilegi edo legitimo ikusi daiteke nola baiteko e, hori, nazionalismo edo abertzatikasun hori ematea ez, e, bai ideologia edo kultura bat e, propioa sentitzea eta ez beste batengan e, pues, baten azpian egotea, ez? Ba, zakit, e, eh, izkuntzaren ofizialtasuna edo ba, e, instituzio propioak e, e, inongo baldintxapean ez egokitea, ez? Hori horrela ikuste dut, baina, karo, bere esan e, eh, beste ikuspuntu bebai batzu ditu. E, eh, nola bai, e, eh, e, razialki eman daitezke, daitekeen ikuspuntu hori, ez? puntu xenofo bat dezakena, edo e, nola bai, beste enganako, beste nazionalismo edo raza batxoen ganako, eman daitekeen e, refusa hori, edo Ba, nik eh, eh, klabe ikusteot, e, eh, sorreran zelan sortu zen nazionalismoa. Da, ni, sortu zen Estado Nazione, Europan Estado Nazione sistemak sortu zizenean, ba, burgesak egon horien poterera, da, bere interesak defenditako, ba, jendiari, e, bere nazionalismo sentimendue pasabio txien, bere euren interesak defenditako ejertzitoa sortzeako da ejerzitora sartxeako jentie, ba, nazionalismo zer hori sortu inaurien, ez da? Baina, alere, ba, zilek ikuste dut, esan duzune, baina bere sorreran, hala txiki zen nazionalismo. nazionalismo, orduene, eh, bere itxala atzean, ez? Ba, hor, azkenen filan ikusi behar da, kontestuen arabera, e, zelan joratzen den, eh, hori, abertxaletasuna edo nazionalismo hori, ez? Ba, gaur egun Euskal Herrian bizi dugun egoera honetan, ba, zapaldua gaudela, gure helburua eh erri independente bat eh, izateko ta gero beste helburu bat da ba, sozialismoa edo beste era bateko eh, ekonomia estruktura bat izateko hori da erramienta bat da azken finean abertzaletasun hori, ez? Ba, e, zera eh, ez dakit e, bai kurrina edo baten azpian batzen gaituena helburu hori lortzeko eta gaia hortik aurrera ni behintzat enazi zingo patriota edo nazionalista beste gauzatxo ekin borrokatuko dut, eta ja ez da ni izango ni herramienta. Ja, e, ni herria du, hau. Ba, nik eh, ez azke ez dakite esan eh, zer da nazionalismo, ez? nik edibidez, Euskal Herriko kasuan, ikusten dut, ni sentitzen dut eskuntza egoera, eta herri hau nirea, eta uste dut ez dala espainola, euskalduna dala baizik, baina bai ikusten dut, e, puntu bat arte ez? Zenean, e, niretzako hobeago izango leke, ba, ez dakit, ez, e, Espainiarra izatea, e, baldin eta dibidez, e, eh, egoera, bai, lanbide, edo sozial, edo, egoera asko ere hobeago izango balitz, e, Euskal Herri, eskumako Euskal Herri batean bizitea baino, ez. Ba, nik, nik uste ze behar dira, nik irakorri nuen baten, patriota, itxa, patria, patriarka dotit datorrela, eta berez e, ba, zure inguruari edo zure jaioterriari edo zure e, ama hizkuntza edo ama lurrari maitasuna eukitea hori berezko ose, animali guztiek daukien e, gauza da. Eta horreri agian matriotismoa edo amertxaletasuna esaten saiola. Eta hori, hori berez e, ba, guzti zulergarria da, gertatzea hori, eta hori zapaldua dagoenean, ba, horren aurka ba, joatea topera. Baina bai, beste alde puntu hori, patriota hori, estatu propio baten e, e, sor, osea, sortxe hori, ba, kontuz, nik hemen nire zera ditu. E, estatu bat gure dugu, gure estatu bat gure dugu. Bai, agian e, ni eh, eh, ados nago e, estatu independentziaren asuntorekin, estatuaren asuntorekin, batez ere nolabait e, erabakiak hurbilago hartuko direzelago. E, eh, gehien bat, eta noski, e, nire ama lurra, ama hizkuntza eta kultura horren barruan matriotismo hori ba, askeago izango delako. Ba, nik uste ezberdindu beharko lirateskela eh, alde batetik abertxaletasuna eta beste alde batetik independentismoa eta esan nuke esaela zertan abertxali izan behar independentista izateko. Eta askotan independentista hori zuzenean abertxale deitzen gaituztera nire kasuan mentxat adibidez independentista naiz baina ez naiz abertxale esan, du nire burua bertxale bezala ikusten, eta baldin eta abertxale banaiz, da, independentista naizen inean, e, nire lurraldeak ez daukalako estatus politiko e, indar. Hori, azken erratxaletasuna eh, edo erraminta bat da e, zure helburua edo lortzeko, ez? Bai, bai. Kontua da, seri ditzen diogun abertxaletasuna, eta edo e, nazionalismoa. Ni ez nahi nazionalista. ni independentista de los separatistas, nadie. Bueno, que luego, ¿verdad? Buenas tardes. Yo soy Osvaldo Pradera, soy latino, campesino latino. Entonces nosotros, eh, la lucha nuestra quizás sea algo distinta que la vuestra, pero quizás podéis entender, puedo entender esta ideología diferente que hacen ustedes, está diferente, porque la nuestra es muy clara y muy convincente. Nosotros nosotros amamos la patria. Entonces, nuestra, nuestra máxima es patria o muerte. vencedemos. Y eso eh, tiene un solo sentido. Es que eh, cuando eres una colonia y, hay un claro invasor fuera de tu colonia, ya no te digo eh, en la misma barrera, ¿no? sino a kilómetros de distancia, se entiende muchísimo más que se dé ese sentimiento patriota para mm, desarraigarse de ese todo imperialismo y de una manera o de otra poder gobernar los habitantes de, ese territorio. Entonces ahí sí nace un sentimiento que, desde luego yo sí que lo considero legítimo, de patria o muerte de Por muy, por muy nazi o, o como se le quiera ver, yo creo que que mucho más legítimo, o por lo menos esto, otro punto diferente, por alguna manera. causa antes en eh, ni ustez, eh, edo eh, estatu baten, eh, edo eh, politiko propio naio eh, horrek erantzuten dio beti, ez militar bateri. Hau da, eh, estatuak berez e, aparato politiko militarrak dira. Eta kontua da e, lurralde batean aparato politiko militar bat egoten dela. Claro. Euskal Herrian estatu eta estatu frantziarrarena. Eta gure abertxaletasuna ez baldin badago e, eh, zuzen kilotua e, eh, e, lurraren gaineko gauzei alegia. E, gizakiaren izahera politiko-militarrari Alegia, ez baldin badugu Euskal Herriaren txat eskubide militarrak eh, eskatzen, nire ustez, ez gara inola, inondik inora independentia. da. Kontua da, Baten. errein, bai. kontua da, senolako, esogarri militarrak izango lituzkeen gure egitura politikoak. Orduen galdera da, baten independentsia lortute, indar, indar militar hori zelan eh, traduzi du leike? Ejército baten? senolako ejército mota, Kuban ejército mota bat dago, estatu batuetan beste ejército mota bat, estatu guztiak daukate beraien egitura politiko militar Da horre, ejército horrek zer babestuko leuke? Gure eskubide politikoak. Zer nolako eskubide politikoak? Ez dakit izango garen eh, republika liberal bat edo, edo lurralde anarkista bat. Edo zen gauza izango aitezke, baina baldin eta buru jabe bagara, zer izango da gure, gure esaugarritxe militar. Eta horretan betxetxe nioan berko giateke. Eta eskubide hori eskatzen. Eskubide zibiko militar Euskal Herriera. Ba, borroka bideo honetan azkenan e, e, bai eh, abertzaletasuna egitik borroka egiten, baina gero e, beste erabateko borroka egiten dugunan orduan lortzen dugu ere bai e, jendea kontsientzia zelako estruktura izango dugun, ez? Azkenan e, ba, gaztetxekin edo horrelako ekintxekin ez ari jendearen kontsientzia, e, jendea kontsientzatzen duzu, hori, etorkizun batean, e, independente zarenean, e, izan moduzun, e, estruktura politika gustatzen den militar, zera hori, ze, bau de ez daukatenak ejerzitorik, eta... O... Ba, nola, nola, herri horiek nola baiteko... Eh, nada, diplomático. Nada, nada, Baina nik uste dut, neure utopian eh, ez dago estaturik. Ez, orduen, e, klaro, errazago izango zen, Euskal Herri independente batetik horra ailegetea, e, eh, Espainia baten barruen egotea baino. Baina, klaro, ni na, manaz borrokan, estatu bategatik, gero kontradizinoa izen lehik estatu hori desegitea. Orduen e, horbe... Baina, estatu guztia desegiten dituzunan, orduan... E zentsu edeko. Ze, e, ez da ez deko zentzu ezuk estatu batea borrokatzen duzu, eta edo ez egingo dut estatu hori, edo estatu batea egin borrokatzen dut, eta markatuta dituzunan munduko estatu guztiak, ez egingo ditugu dana. Ez da bardine bat eta beste. Ze... Zer estatua? Uf. <laughs> estatua? Ba, mugak eta... Mugak eta ba, Muga politiko batzuk eta administrazio zentral bat administrazio zentralizago bet. Baina administrazioa eta muga gauza abstraktuak dira. Kontua da, zer den estatua e, materialki. Eta materialki da, e, milaka gizon eta emakume emakume batzuke armatuta gure lurraldean e, marko juridiko arrotz bat inpozatzen eta bo, ba, e, pribatu bat babesten Hombre, eta... marko arrotz bat, zeratik esatzen duzu Osa, estatu, bere estatue bat Estatu Espainiarraren Ah, bueno, bai, claro eh, kasuan, bai. Estatu Espainiarraren claro. Ah. marko, juridikoa eh, hemen eh, onartua izan ez dena eta bere dinamika guztiak eh, marko autonomikoa oso, oso guztiak Hori guztia, eh, armekin hemen inbosatzen da, egunero, bai. egunero kotasunean Milaka pertsona daude hemen armatuta, kaletik, hori ni horri deitzen diot, ez Bai. Hombre, hori argi dago ez dugula, nahi. Horrelak, osea, nire ustez eh, eh, etorkizun baten Eh, independentzia hori lortzen dugunean ezin, e, osea, adatu behar ideologia hori, Eh, estatu arrotzen ideologia hori, ez? Nola Eh, ba, hitza armen gainetik egon behar dela. Ba, horregatik borroka honetan... No, ba, pentsamendua. Horregatik e, independentsia borroka honetan Zaila. be jorratu behar dugu hau solana. Jendea kontsintzatzen joateko, e, estatu independente bat garenean, beste erabateko bai. estatu bat izatea. Ez, gaur egun Europan dauden estatuak bezalako izatea. Ez, iz, vale, independente gara, eta orain zer izango gara, ba, Europako e, beste estatua bezala. Bai. E, estatu kapitalistak, e, bere ejerzituarekin, dana burokratizatuta eta goiti bera e, eh, esarrita, eta, bueno, ba, e, borroka horretan, jendea kontsintetzen badugu, beste erabateko estatu bat sortu dezakegula eta beste erabatea lan egin daitekela, e, ba, abertzaretasunak e, zentsua. Ba, nik horri klabe guzti dut horri, komunalak barriro be... Berbiltea, nik Nik hau da esatu danean ez da bakarrik eh, dano batu guazen garbitxera, ba, bai eh, gaztetxe bat sortu, eh, antzerki talde eh, eh, libre bat, irrati libre bat, horrik e, eh, olako gauzak eta jendak edo parte hartu dezakela, eta hori azkenean joratzen baduzu, e, askatasunan bizi gaitezken herrialde baten, oza, azkenean gaur egun ez gara bizi askatasunan dekogulako aparato militar, politiko militar bat gure gainean. Baina gero, herrialde independente bagara, ba eta burokrazien enarritzen bagara, eta beste Europako abezera herrialde bagara, ez gara behazkeak izango. Hori da, nik eska hori guztien dut, ez ba, oso ondo dago hori abertzaretasun hori edo independentismo hori, hori nesai, eh, Euskal Herria hori ba, eh, estatu erosio bat izateko, baina, gero, gero hori, ba, berdina gertatzen bazaigu, eta ez dakit, azkenean e, represio hori, edo, bai, Euskal Herriko gobernintik, baldin dator, badator, ba, niko, ez dago zentzu handirik, ez, Euskal Herriako independentzia ero eskatzen. Bueno, ba, eskerrik asko gorko debatean parte hartu duzu noi. My hurting, right. Eh? o muerte! Siset que no veus l'estalca on estem tots lligats si no podem desfens-en mai no podrem caminar si estirem tots allò caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu les tires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que siset pesa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant si estic brindem tot. ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí, i tu les tires fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, Ladies and gentlemen, Azteko retraka sari nagusiaren irabazlea... goikotzea kontseilaria, eta zergaitik ez, Jolanda Porzinaren gobernu osoa. Erantzukizuna ekiditen duen moda barri hau Nafarroara heldu da. Hildakoek uste luzeina dariote, eta gobernu honek kiratza dario. Beraz, hilik dagoela esan leike. Yolanda Barcina y la tarta en la cocina. Ahí va ba, la hostia, es que ni me Yo quiero explicar por qué el castellano es un idioma incorrecto. Y tengo tres adivides, por ejemplo, que se me vienen a la cabeza lo mismo. ¿Cómo puede, se puede comprender que Madrid empiece por M y termina por T? Luego, por otro lado, ¿cómo, puede tener la misma frase en el doble sentido cuando yo digo, yo lo coloco y ella lo quita? Y aquel que más me gusta, que es el, ¿cómo puede ser que todo junto se escriba separado y separado se escriba todo junto. Ya me rompe. ¿Tú sabes que no es lo mismo el cura Melchor lo hizo que cura Melchorizo? <laughs> Como tampoco es lo mismo las ruinas de Machu Picchu o que venga un macho, te meta el Picchu y te arruine. Y no es lo mismo tampoco dos pelotas negras que dos negras en pelotas. Ah, pero ¿sabes que no es lo mismo dos tazas de té que dos tetazas? Joder, si bariku aspergarrize, eh. ez da beso ebeikiko la. Nola nabaritzen da, ez duzula, hortu ondo irratia entzuten. Eta orain, agenda! Agenda! Bariko honetan, Irola irratean egon gara maratoi radiofonikoan eguerdiko amabietatik gaueko amabietara. Eta barikoan ere, pitzapotea galdeakoko gazteeguna prestatzeko gaztegunaren koordinadoraren eskuti.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 Son cuarenta años desde que los imperialistas, liberados por los gobernantes protestantes, idearon un sistema de pitocracias y libre mercado que lejos de acabar con la miseria, ha distanciado los polos de pudientes y necesitados, y han llevado a un declive ecologista y humana a todo el planeta. Llegados a este punto, la guerra ideológica se ha convertido en una necesidad. El que no conoce la verdad es simplemente un ignorante pero el que la conoce y no hace nada o la llama mentira, ese, ese es un criminal.